Är ýanynda bellidir. Ýagşylygy pis bilmez. Är ýanynda bellidir. Görer gözüň gymmaty. Kör ýanynda bellidir. Däli köňül daýanjy. Ýokdur dünýä ynanjy. Sag gulagyň guwanjy. Ker ýanynda bellidir. Eger pir sen, eger ýaş. Kylma syryň halka paş. Syr saklagan mähek daş. Zer ýanynda bellidir. Bu dünýäniň murady. At zagyfdyr, zur ýady. Arwa nanyň kuwwaty. Ner ýanynda bellidir. Bolsa gamdan halasym, Ýaza dönse gyş paslym, Magtym ola yhlasym, Ýar ýanynda bellidir.